tiesioginis mm, greito kontrperversmo ar naujo perversmo pavojus, ko gero, 28 metų pradžiai praėjo. Bet jame ryškėti gana griežta priešprieša tarp Smetonos ir Augustino Valdemaro. Na, šiaip jau Augustinas Valdemaras kažkada buvo mm, Antanos Smetonos mokiniu, pažintis jų gana sena, Bet e, sakyti, kad jie buvo na, tokie dvasiniai broliai vargu. Labai jau skirtingi charakteriai, skirtingos patirtis. Smetona toksai šeimos žmogus, daugiau besiorientuojantis tokį gal 19 amžiaus dvarininko ramumą. Valdemaras, cholerikas, apie šeimą jo sunku net čia ką pasakyti, na gerai, žmoną galų galiai jisai turėjo – daugiau mažiau buvo priverstas susitvarkyti dokumentus, kad taip ten ta Matilda Dalune yra jo tikra žmona. Nes kaipgi susipažino, jis buvo... Buvo, buvo užkloptas svetima žmona su ta Matilda, jos vyra jo kolegos, taip pat profesoriaus iš e, Permės, tiesa, kur jie ten Berlyne berods buvo. Na, žodžiu, šeima iširo. O jisai su, su tą savo naujai surasta mm, meilė gyveno kaip vyras su žmona, aiškindami, kad Paryžioje ar kažkur jie ten cerkvėje susitokė. E, galų gali, kad neapkaltintų jo dvipatystę nes tas mm, gana raguotas vyras, jisai vėliau Kaune ir dėstytojavo ir, ir, ir gyveno. Na ir, ir dar dėl užsienio reikalų, jisgi ministru buvo, valda, buvo valdamaras, o diplomatam tais laikais buvo keliami tam tikri aukštesni reikalavimai moraliniai nei dabar. Ir, ir čia toks laisvas sugyvenimas su nežinia kieno žmona atrodė įtartinai. Na, žodžiu, galų gale Valdemaras bent jau šitą susitvarkė, bet e, kito savo mm, seksualinio gyvenimo nesusitvarkė. Garsėjo kaip priekabiautojas, bijoja su juo vienu kambarį moteris e, likti. Tai ne šiaip, kad ten kažkokios moteris, o dirbančios vyriausybės aparatė. Mm, turėjo oficialią, jei galima taip išsireikšti, meilužę, operos dainininkę, Ona e, Kurmytę. Na ir e, bendrai, kaip sakant, gyveno, gyveno gyvenimą audringą. Su Valdemaro charakteriu, su jo tų principų nebuvimu, su demagogijos protrukis, jam reikėjo gimti kokiam 16 ar 15 amžiui Italijai. Va ten tai tarp Bordžių, tarp tų visų sforsų. E, Makiavelio pasiekėjų ir, ir kitokių būtų jam ką veikti. Na, 20 amžiui mm, buvo Valdemarui sunku rasti mm, normalių sąjungininkų, ilgalaikių sąjungininkų. Pernelyg kategoriškas, pernelyg visiems daugam meluojantis. Na, pernelyg žmogus, kuris ne, nevalingai kėlė neigiamas emocijas ir, ir ko gero tam tikrą pavojaus jausmą. Jo labiau, kad taip, jis savo rankose ėmė telkti valdžią, Jo šalininkai daugiau ar mažiau buvo kariškiai, tiesa, ne, nebūtinai tie, kurie perversmai vykdė, arba tiksliau ne visi iš tų, o daugiau tokie jaunesnioji karininkija, na, leitenantai, kapitonai, vienas kitas majoras žmonės gal ten dalyvavę nepriklausomybės kovose, gal ne, nedalyvavę, bet truputį su tam tikru radikalizmu. O kartais ir netruputį. Jo žinioje atsidūrė ir e, slapta organizacija, tai yra Geležinis Vilkas. 27 metais sukurta ji buvo. Ji šiaip veikė, turėjo ir tarsi išorinę išraišką, tai mm, sporto klubai Čia nebuvo nieko naujo, tos e, politinius sporto klubus e, kūrė visi arba infiltravosi visi ir socialdemokratai, ir liaudininkai, ir, ir krikdemai, ir komunistai, ir tie savus organizavo. Na tai susiorganizavo ir tautininkų neaiškus remėjai. Geležinio vilko ta tikroji slaptoji organizacija mm, buvo tokia savotiška, smogika jie turėjo būti. Įstojant bučiuodavo peilį, laidojant ten, ten specifinį ritualai. Na, matosi, kad truks truputį žaidimas, o ne, ne, nerimtas veikimas. Ir natūralu, kad prisirinko ten, ten visokių perėjūnų, avantiristų, alkoholikų. Nors šiaip atrodytų, kad na, solidžiai atrodo. 29 metais jau, jau ten tų vilkų, mm, na taip jie vieni kitus vadindavo, staugdavo per laidotuvės ar per ritualus. Tų vilkų buvo virš 4 tūkstančių. Tiesa, apie 40 procentų ūkininkai tai tokie žmonės, kuriais vargu ar labai jau čia pasirems, ne dėl to, kad jie nieko ne, nenori ir negali, bet dėl to, kad jie po visą Lietuvą pasklydė ir mm, organizuoti juos sunku. Antisemitizmo ten nemažai tokio visokio įtartino veikimo. Na, galima įtarti, kad būtent jie susprogdino liaudininkų varpo vaistinį, leidyklą, atsiprašau, laisvės alėjoje, tokį teroro aktą surengė. E, bet ketvirtis e, studentai. E, studentai arba studijuojantis universitete, tai irgi gana gana didelis skaičius. Mm, geležinio vilklo veikla, jeigu jau taip pažiūrėti, tai na, daugiau šnekom ir baigėsi, nepaisant visko. Tiek tik, kad vėliau pradėjus tą organizaciją daužyti ir pertvarkyti, nemaža dalis jos narių, ypač vadovų, Mm, jie nuslydo į kraštutinį nacionalizmą, galima sakyti nacional socializmą, ėmė orientuoti su Vokietija, na ir, ir bendrai, nors to geležinio vilko ideologijai ten neįvardinta, kad jie yra fašistai, bet mm, teoriškai galima išžiūrėti, kad taip, mm, fašistinio tipo organizacija mažų mažiausiai. Turbūt viena iš tokių keistų ypatybių jį hierarchizuota, tarsi tokia Mm, organizuota kariniais pagrindais, bet kas jos vadas niekas nežino, tiesiog yra kažkoks vadas. Tai vieniem atrodė, kad čia vadas yra Antanas Metona, kitiem, kad Augustinas Valdemaras, bet, na, kaip bebūtų, greičiausiai kurį laiką didesnę įtaką turėjo Valdemaras. Kurį laiką dėja. O gal ir nedėja. Baigėsi viskas e, tuo, kad įsigalėjus Antanui Smetonai, nustumus nuo valdžios Valdemarą, jisai e, geležinio vilko vadovų paskyrė vidaus reikalų ministerijos sekretorių, Brūną Stenselį tokį, irgi fašistuojantis veikėjas ir, ir, ir gana toks nei, neiškių politinių įsitikinimų. Na, kaip neiškių, aiškių ko gero. Na, mūsų poetas Herbačiauskas su juo susimušė netgi, na, tiksliau, ar susimušė ne ta žodis, čia greičiau Herbačiauskas užpuolė jį, fašisto išvadino, mm, metropolį truputį pasikaršiavo, taip sakant, paauklėjo žodžiu, o po to dar išeinant ir, ir, ir veiksmu. Tai, tai įvaizdį turėjo neblogą, bet Stencelis jis toksai, na vis tiek, smetono žmogus, fašistuojantis, nefašistuojantis, jisai tą organizaciją ėmė pertvarkyti sporto klubą ir nemažą dalį tų visokiausių įtartinų veikėjų iš jos pašalino. Atlygio ilgai laukti nereikėjo. Vienintelis, na ne vienintelis, vienas iš dviejų geležinio vilko aiškių teroro aktų. Tai vienas buvo pasikesinimas su vidaus reikalų ministro kontinentalio viešbutį. Čia Kaune mm, Gedamino gatvėje toksai ten dviejų aukštų viešbutis. Ir dabar pastatas yra. Tai vienas iš geležinio vilko veikėjų pinigų pritruko. Mm, ir vidaus reikalų ministrą Rusteikai prisidavė tarsi kaip, va, nu, nu noriu pranešti slaptą informaciją už pinigus, aišku, ir susitikinėdavo tam viešbutį. O po kurio laiko persigalvojo ir pranešė, kad štai prisiviliojo ministrą kitiem geležinio vilko veikėjam, na ir nusprendė papjauti tiesiog, nužudyti ministrą. Iš to papjavimo nieko ten gero neišėjo, patys įklimpo, baisiausia byla, didžiausias atgarsis visuomeniai, be jokių mm, geležiniam vilkui teigiamų mm, rezultatų. O kiti bandymai, kiti, na, jie dar labiau tokie hmm, keisti ir apgailėtini. Na, tai susprogdino, jie patys susprogdino tie, kur, kur, kurie pasitraukė iš geležinio vilko, susprogdino likusių geležinio vilko būstinę. Uh, Na, būstinė, ten ne būstinė. Kažkaip čia viskas Kauno centre vyksta ir, ir nieko nepadarysi. <laughs> Žodžiu, KTU mm, re, rektoratas ar humanitarinius fakulteto rūmai nu, šalia mūsų VDU pastatų sankryža, sankryžos kampas mm, Donelaičio ir, ir Mickevičiaus, tai kitoj gatvės pusėje buvo studentų pamėgtas Urbono restoranas, na tiesiog tokia kultinė studentų vieta. Na, kultinė dėl to, kad valaus yra netoli nuo, nuo paskaitų, skolą pardavinėdavo ir dar komendanto valandai gatvę neišmėsdavo, galėjai ten prie laus bokalo ir, ir, ir sulaukti pirmųjų ryte paskaitų. E, o greta dar, dar, dar buvo ir geležinio mm, vilko įsikūrė būstinę, porą kambarių su telefonu. Tai ėmė ir susprogdino, išdaužydami dalies gatvės langus tame tarpe ir universitetą. Žodžiu, teroristai buvo ypatingi, o jau ten, kaip vėliau VSD ar, ar, ar šiaip uh, Mm, žvalgybos, kontržvalgybos ataskaitos apie jų posėdžius, apie šnekas, tai matosi, kad ten dalies tų veikėjų, jie ne tai, kad avantiristai, ten ne avantiristai, tiesiog kažkokie kvailiai, planai grandioziniai ir, ir brutalus. Jie 30 metais tai jau ten ruošiasi ne tai, kad kažkokį perversmą surengti, bet tiesiog išžudyti, žudyti ką ten lasdom sumušti, ką papjauti, ką nušauti. Ir atvirai visiems susirinkus pasakoja, aišku, kad visos to šnekos anksčiau ar vėliau atsidurdavo mm, per žvalgybą politinę ir ant Antano Smetono stalo ir, ir, ir jo požiūris į valdemarininkus ar, ar tuos visus vilkus buvo gana neigiamas. Na ir daug čia nekalbant, sugebėjo vis tik smetonos valdžia su ta tokia neaiškia organizacija, kuri nei tai kopijavo Vokietijos esą, nei tai SS, o gal italų juodmarškinius fašistus, na kažkokie va tokie potencialūs smogikai, o realybėje avantiristai ir, ir daug gerintis, daug šnekantis perėjūnai sugebėjo tą organizaciją vienaip ar kitaip neutralizuoti Bet įtampos, e, pasikartosiu, prasidėjo ne nuo geležinio vilko ir, ir ne nuo to, kad Valdemaras daug valdžios e, sutelkė savo rankose, o tiesiog e, Valdemaras nenorėjo, kad jam kas nors vadovautų. Jisai pats buvo istorijos profesorius ir docentas Antanas Smetona jam netrodė čia tokio didelio autoriteto, jo labiau, kad senai pažįstami ir, ir Na, iš smetonos kalbėtojas toks tribūnas, politikas, užsienio reikalų veikėjas buvo menkas. Jis vis tik na, senesnės kartos, tokio nusaikesnio charakterio. Vokiškose gimnazijose mokėsis, paklausykit kur nors Antanos Metonos kalbos įrašo ar pabandykit paskaityti, ką jis parašęs. Tai ten matosi, kad pas jį e, jisai kalba aukštaičių tarme ir rašo tą, tą, tą tarme, žodžius specifinius naudoja, e, tarės savotiškai. Kalba gana išlėto, taip sklandžiai, e, bet sakinio struktūra tai absoliučiai vokiškas vokiškos gramatikos, sakykim taip, išraiška. Sunku tai klausyti, ten Manęs turbūt čia irgi nelengva klausyt, bet patikėkit manim, e, aš tai čia auksaburnis palyginus su Antanos Metonos mm, kalbomis. E, jo labiau, kad dar turėkit omeny daugumą jo kalbų, tai tiesiog buvo sakoma iš popieriaus lapo, jis skaitydavo jas, o ne, o ne improvizuodavo. Nu, aš tuo tarpu sėdžiu, žiūriu į monitorių, į mikrofoną ir kalbuosi su juo, na, tikiuosi, kad ir su vienu kitu studentu, kuris manęs klausosi. Gerai, Valdemaro jo pačio, kuomet jisai davė parodymus jau suimtas sovietų tardytojams, Na, jisai aiškino, kad ko gero konfliktai prasidėjo anksti, nes Metona norėjo būti vienvaldžiu, tokių tarsi monarchistų, net, net atseit ir plakatus išspausdinės buvo kviečiančius, kad e, Antanas Metona būtų karonuotas. Išgirdęs apie tokius plakatus, Valdemaras įsakė juos sunaikinti, sudeginti. Ir, ir na, Smetona šito neužmiršo. Na, dėl tų monarchijų sunku pasakyti, bet sakykim taip, jo toks vienas iš ištikimų Mm, aplinkos žmonių mm, Stasys Šilingas, kuris ir valstybės tarybos prezidiumo nariu buvo, o vėliau ilgamečių tokių teisingumo ministro ir prie Krikdemo ir ypač prie Smetonos. Uh, E, darbavosi, tai jis jau po perversmo, dar, dar, dar, dar vykstant jame, jo eigoje perversmo, jisai siūlė, kad Smetona būtų ne prezidentas, o iš karto būtų tautos vadas. Na, tas tautos vadas, tai čia nukopijuota nuo Dučia, nuo Italijos e, fašistų vadovo. Na, su tuo tautos vadu 27 ir vėlesniais metais buvo šiaip sau. So. Imtas e, plačiai taip vadinti Smetona tik tai 31 metais, tada, kai pavyko susidoroti su mm, e, Valdemaru ir, ir, ir jo šalininkais. Kuomet iš tiesų Smetona tampa vienvaldžiu Lietuvos vadovu. E, tam tikrą perėjimą ženklino 1928 metų laikinoji konstitucija. Ji iš tiesų buvo laikinoji, nes numatyta, jog e, po dešimties metų turi vykti na, kažkoks referendumas, tautos atsiklausimas ir, ir nauja turbūt konstitucija priimta. Iš esmės, didžiuma straipsnių buvo palikta iš e, ankstesnės 22 metų konstitucijos. Na, šiuo požiūriu, ko gero, Valdemaras įvykdė savo raštu duotą parašą nuverstam prezidentui Griniui vykdė, na jis pažadėjo, kad nekeis konstitucinės e, Lietuvos formos. Na, nepakeitė. Kaip buvo Lietuva formaliai nepriklausoma demokratinė respublika, taip ir išliko. Iki 38 metų. Tada jau Smetona niekam nieko nežadėjęs galėjo daryti su konstitucija, ką nori. Bet e, pati dvasia truputį pasikeitė. Ten buvo šiokių tokių uh, Mm, nutarimų, sakykime, dvigubą pilietybę Amerikos valstybių e, lietuviam numatyta, bet svarbiausia, aišku, ne, ne, nesmulkios permainos, o esminės. O esminė buvo ta, kad prezidentas tampa tokiu pagrindiniu valstybės centru. E, kitaip tariant, prezidentas turi statymų leidimo galę, jisai vadovauja vyriausybei, Na ir potencialiai numatytas Seimas, tai yra greičiau priedas, pusiau patariamasis organas. Tiesa, Seimo rinkimų, kadangi nei tą, nei kitą, nei trečią rudenį nėra, tai kuo tas Seimas užsijima, tuo metu buvo netaip jau labai ir svarbu. Na, konstitucija konstitucijom, jį, kaip minėjau, buvo tokia mm, ne visai legitimi, švelniai tariant, bet valdžia formali, tegul ir tokia. Konstitucinė vis tik buvo ne ministro pirmininko, o Antano Smetonos rankose. O bandymas, bandymas kištis tiesiogiai į valdymą pasibaigdavo tuo, kad Valdemaras tuos kišimusius tiesiog atmesdavo. Nemėgo jis, kad jam kas nors nurodinėtų, juo labiau patarinėtų ar įsakinėtų. Taip kad konfliktas buvo garantuotas, užprogramuotas – Šiuo požiūriu Kazys Grinius neapsiriko, kad e, paskyrė. E, arba tiksliau nepaskyrė, bet reikalavo, kad ministro pirmininko būtų nemerkys. Na, merkė, matyt, pažinojo, charakteris minkštesnis. Tas tiesiog būtų toks plastelinas metonas rankose, Valdemaras tokių nebuvo. Bet kol Valdemaras užsiminėjo čia tais savo visokiausiais reikalais, jisgi, galima sakyti, taip atnaujino Vilniaus klausimą tarptautiniam ligmenį visokios iniciatyvos čia viduje laviravo, visiems viską žadėjo, na toks gana populistinis veikėjas buvo. Tiesą sakant, ir persikrovęs darbu, nes ką, patikėsi kokį nors postą kitam, tai prarasi tiesioginį vadovavimo, jis to, jis to nemėgo. E, taigi, Valdemaro veikla buvo gana tokia intensyvi, o štai Smetona 20 aštuntais, devintais, trisdešimtais pradėjo tokį lėtą savo autoriteto augdymą važinėdamas po Lietuvą. Iš tiesų jisai periodiškai tai darė, važiuodavo ne šiaip savo, tai buvo ištisas renginys, vietos susitikimas su vietos dvasininkyje, visuomeninių organizacijų atstovais, važiuodavo ne vienas, bet ir, ir su, nežinau, kariuomenės palyda, diplomatais ir, ir taip toliau. Tai buvo taip, toksai iki televizijos ir radio ir masinės informacijos priemonių dominavimo politinė agitacija buvo toks gana savotiškas politinis ėjimas. Ir jis buvo gana sėkmingas. Tai iš tiesų leido Smetoną užmėgsti va, asmeninis tiesioginis ryšius e, su vietos e, kokia ta vieta bebūtų, ar miestelis, ar valšius, ar, ar, ar, ar saliginai didelis miestas kaip Marijampolė, ar Panevežys, užmėgsti su, su ten gyvenančiais žmonėm e, gana uh, gana šiltus santykius. Valdemaras tam neturėjo nei laiko, nei galimybių, su nieko jis ten tų santykių neprimeskė. Aišku, čia tie važinėjimai buvo, buvo saliginai smulkmena, bet e, tikrai nesmulkmena buvo kitkas. Mm, ogi tai, kad 26 metų gruodžio 20 dieną Antanas Metona jau kaip prezidentas įvedė karo stovį. Ir jis to karo stovio niekada nepanaikino. Formas galėjo sušvelninti, galėjo vienur ten e, daugiau apribojimų, kitur mažiau. Na, komendanto valandą sakykim, panaikino. Po kurio laiko cenzūras keisti formas. Mas. Esmė buvo ta, kad iki 38 metų kovo 25 tas karo stovis jis e, buvo. E, vėliau jį mm, Vokietija pareikalavo, kad jį panaikintų, Klaipėdos krašte rinkimus surengtų. Na, surengė tuos rinkimus, ten laimėjo nacistinės organizacijos, bet kurį laiką tarsi buvo tam tikras liberalizacijos laikotarpis. 39 metų pabaigoj mm, jis, na, tas mm, karo stovis išnyko, bet labai neilgai. 38 jau prasidėjus opozicijos suvienytos veikimui, gruodžio 10 dieną jisai vėl įvedamas Kaune ir Kauno apskrityje, įvedamas kaip valstybės apsaugos metas. Na, to, taip ir išliko iki pat režimo žlugimo. E, kągi davė čia tas karo stovis? Nu, davė jau mano minėtą tą uh, e, karinių apskričių viršininku ir karo komendantu. Karo komendantai miestuose, o karinio apskričių viršininkai provincijai valdžia. Nu, tai galit sakyti, ir anksčiau ta valdžia buvo, kas čia tokio naujo. Naujo buvo tai, kad e, visi tie komendantai ir viršininkai buvo skiriami prezidento asmeniškai. Ir atleidžiami, ir kildojami iš vietos į vietą. O jie savo tose apskrityse ir komendantūrose buvo atsakingi už visą viešą tvarką. Be jų leidimo nebuvo galima, nebuvo leidžiama nei kokia nors periodika, nei kokie renginiai, nei spektakliai statomi, nei, nei iš viso kas nors viešai galėjo vykti. Su leidimu galėjo. Jie buvo atsakingi už tvarką, jie turėjo turėti savo kažkokią agentūrą, jų žinioj buvo policija ir šauliai. Na, dalis galėjo ten komendantinis e, kokius nors karinius dalinius, bet kaip taisyklė, taip jie ten tiesiogiai savo žinioj, bet kada e, turėjo kokią šimtą ginkluotų žmonių, kuriuos galėjo panaudoti, ką nors suimant. Jie galėjo skirti baudas už visokius nusižengimus, galėjo areštuoti, na, ir jau, kaip minėjau, galėjo iki pusės metų išsiųsti į, sakykime, varnių stovyklą galėjo po pusės metų dar pusę metų, galėjo trumpiau. Na, žodžiu, turėjo ir tokias teisminės e, funkcijas. Tai nepaisant to, kad atrodytų, kas čia per, per veikėjai tokie, jų reali valdžia realiam Lietuvos kokiam nors miestelėje buvo gana tokia absoliuti. Ir, ir e, pyktis ar ką nors daryti, kas nepatiktų tam, apskirties viršininkui buvo sunku. Ne, tos apskirtis nebuvo jos e, ypatingai smulkios, gana, gana didelės. 17 tų karinių apskričių buvo, na, dar vėliau dar penkios atsirado, čia 27-17. Kasgi ten tokie e, vadovavo? Dažniausiai kariškai tokie, na, leitenantas, nuo leitenanto iki pulkininko, ne, ne, tikrai ne karų ten kažkokie didveriai, ir ne generalinio štabo išminčiai, ir ne pulko vadai, tai tokie karininkai, valdininkai. Ir smetonas, sakyčiau, neblogai jos pasirinkęs buvo. Nes nei vienas e, nepakliuvo ir nepakliuvo turbūt dėl to, kad ir nedalyvavo jokiose Valdemaro, Valdemarininko ir, ir jo ten remėjų ir, ir fanatų, jei taip galima pasakyti, pučiuose, sukilimuose ir samoksluose. Juos kilnojo iš vienos vietos į kitą, kad labai ne, ne, nesutaptų su vietos visuomenė. Ir kaipgi valdė? Prezidentūroje buvo sekretoriatas ir tas sekretoriatas pastoviai susirašinėjo ir šiaip palaikė telefoninį kontaktą su tais uh, komendantais ir viršininkais. Kartą į savaitę jie rašydavo ten didelę smulkę ataskaitą, tiesiog formą nustatytą ir ten surašydavo viską, kas vyksta jo patikėtoj teritorijoje. Na, lygiai taip pat gaudavo iš prezidentūros nurodymus, ką, ką reikia daryti, ko nereikia daryti, kaip reikia daryti ir panašiai. Va tokia gana paprasta, primityvinė, sakyčiau, antikinė valstybės valdymo schema. Prezidentas tautos vadas nuo 31 metų. Neoficialiai, aišku, tautos vadas. Čia toks kreipinys gražus buvo. Ir jo šitą 23, taip sakant, ištikimi feodalai, administraciniai feodalai, nu, išmėtyti po visą Lietuvą. Kiekvienas iš jų po, po tuo savo mm, keliasdešimt policijos ir, ir e, šaulių mm, pajėgas turintis, kurie gali tvarkytis. Na ir tvarkėsi taip kaip liepia Antanas Smetona. O šalia to veikia, veikia ministerijos visos su savo vietos aparatu, veikia savivaldybė su savo valdybomis, visokiam tarnybam, komisijom, veikia teismai, veikia prokuratūra, veikia na, aukščiausias teismas arba vyriausias e, tribunolas Veikia policija vidaus reikalų ministerijos prižiūrima, kariuomenė taip pat šalia egzistuoja, viskas veikia. Bet visą tą nugramdžius ar atmetus pagrindinis valstybės valdymo aparatas buvo šitas. Prezidentas, prezidentūros sekretoriatas, komendantas žemiau ir, ir, ir apskirties viršininkas su savo nedidelę aplinką. Na, nežinau, su kuo čia analogijas tokias vedžioti, su mafija, su, su katalikų bažnyčios struktūra, viskupų valdžia ir popiežiam. Na, ieškokit analogijų istorijoje, kokiu norite. Bet būtent per tai ir, ir buvo valdoma. O kas ten ministras pirmininkas, ar jis ten trijų ministerijų vadas, kaip Valdemaras, ar vienos, netaip ir svarbu. Ką reikia daryti vietose, o tam metu tai vietose, tai ir Kaunas taip pat savo komendantą turi. Nu, ką daryti Kaune? Parodys, pasakys asmeniškai Antanas Metona. Laimė, laiko ir galimybė tą padaryti jisai e, turėjo. Konfliktas su, su Voldemaru jisai buvo iš anksto pamažu renktas ir e, taip jau gražiai e, sutapo su, na ir matyt, pačio Voldemaro gyvenimo įtampom, nes, na, bent jau vėliau Valdemaras pasakojo, kad jis nuoširdžiai tikėjo, kad jį Smetona nori nužudyti. Na, tiesiog. Kartą tas vynu nunuodyti norėjo. Na, čia jau iš tiesų jau kažkokia renesansinė Italija, bet, na, išgėrė, buvo bloga, apalpo, maža ką. O ypatingai druskos užpylė mm, ant e, Valdemaro paranojinių nuostatų pasikesinimas į jį 29 metų gegužės e, mėnesį, 6 vakare jisai teatrą su žmona ir, ir, ir giminaičių mažų vaikų iš, iš Prancūzijos atvažiavo lydėjo jį du adjutantai, na tai adjutantai, adjutantai, jie netokie ten adjutantai, ne, ne tie, kurie portfelį nešiojo, tai buvo iš tiesų perversmo organizatorių tokie atstovai prie, prie Valdemaro. Na ir einant į muzikinį teatrą, jis truputį vėlavo, jau suėjo, apsaugos, apsauga pačiam teatre irgi kažkur savais reikalais užsiemus buvo. Mm, nuo laisvės alėjos e, pusės prie įėjimo, pradėjo į Valdemarą šaudyti ir mėtyti granatas. E, trys e, studentai tai darė. Jie visi trys eserai, maksimalistai, na, radikalų socialistai. E, Bulata, Vasilius ir, ir Martynas Gudelis. Na, turbūt iš tokių aukščiausių ir turtingiausias iš jų buvo, <laughs> buvo Bulata. Jo giminės galų gale garantavo jam normalų gyvenimą užsienyje, Vienoje. Gudelį šiaip jau liūdniau sekėsi, na, Vasilius tai tiesiog ūkininko iš, iš Suvalkijos e, sunus. Taip, turėjo trys studentai, na, nu, taip, taip, galėtume į VDU istoriją įsirašyti. E, valdė Lietuvą VDU docentas Metona, Ministro pirmininku buvo profesorius Augustinas Valdemaras, o trys studentai bandė profesorių nušauti. Na, turbūt tas pasikesinimas galėtų įeiti Lietuvos didžiausių ne, nevykelių istoriją, nes, žinote, per keli žingsnius nesugebėti mm, trim žmonėm šaudant. Na ką, sugebėjo, sugebėjo. Praeinančios, vėluojančios į teatrą koją peršovė ten vieno profesoriaus dukrai Mm. peršavė Valdemaro žmonos rūbus, nekliūdė jos, bet, bet kliuvo, e, peršavė jo tą giminaitį, kiek jam ten 10-12 metų, faktiškai vaiką, e, nušovė vieną iš, iš e, jo adjutantų, tiesiog į pakaušį kulką paleido, kiek kitam peršavė plaučius. Į Valdemarą nepataikė, metė granatą, nesprogo, Nu, bėgo ir nubėgo Valdemaras. Vėliau ten tie pasikesinimo veikėjai aiškino, kad jie girdi, girdi Valdemaras buvo su, su, su neperšaunama lemenė. Na, su kokia jis ten lemenė vasarą, mm, gegužės pradžioj bebūtų, čia daugiau negu keista. Taip galima pajokauti, Šveikas kažkada sakė, kad istorą mm, Erzgersogą tarp mūsų kalbant žymiai lengviau pataikyti negu į liesą. Na, Valdemaras nedidelio ūgio buvo, čia irgi gal padėjo jam. Bet pasikesinimas pasikesinimu, tie veikėjai iš karto po, po pasikesinimo bėgo į Lenkiją, vienas iš jų bekeliaudamas, na, metant granatą, pasikes, pasikesinimo metu nesprogo, o šiaip nu, kažkur po miškus beklaidžiant susisprogdino su savo granatą, susikrūvinęs apsidraskęs atėjo pas miškininką, girininką, į girininkiją, prie, ne, link Kaišėdorių buvusią. Na, ten jį ir, ir, ir, ir pagavo. Greitai nuteisė ir sušaudė, tai vas, Vasilius taip žuvo. E, kitas Martynas Gudelis tai kariavo e, Ispanijos pilietiniam kare, užsienį mokėsi, vėliau Amerikoje atsidūrė ir, ir buvo toks gana antikomunistinis. Na, o Bulota susidėjo su komunistais, vėliau grįžo į Lietuvą Vilniaus universitetą destitojavo ir, ir ten kai kuriuos atsiminimus rašė, arba tarpukario Lietuvą. Lietuvą savotiškai nušviečiančius veikalus kūrė. E, kaip bebūtų, Valdemarui dėl to, kad buvo panaudotas iš Lenkijos gautos granatos, Na, tiesiog nekilo abejojinių, kad čia kokie nors plečkaitininkai, bet ne šiaip plečkaitininkai, o smetonos pasamdyti ir atsiųsti plečkaitininkai. Nes kodėl va, čia taip apsauga nieko nenuveikė? Matyt, smetona kaltas. Tai įtampa galite įsivaizduoti, kokia tarp jų buvo. E, na ir, ir Smetonai pavyko pasinaudoti tuo, kad Valdemaras e, buvo išvykęs kurį laiką į užsienį, jam grįžus, čia 29 metų rugsėjį, e, keli ministrai, keli, faktiškai visi, pateikė <clears throat> tarsi tokį iššūkį, sakydami, kad jie negali dirbti su Valdemaru. Na tiesiog asmeniškai nepriimtina jam šitas žmogus susikalbėti nesugeba. Na, toks vidinis konfliktas. Valdemaras iškrita, ko gero, didžiausią kvailystę savo gyvenime, ėmė ir, ir nudrebė tokį atsistatydinimo pareiškimą smetoną. Na, daugiau mažiau žiūrėsiu, ką jūs be manęs darysit. Niekada taip nedarykit, nei šeimoje, nei, nei, nei valstybei, kokiu jūs diktatorium bebūtumėt. Tokie atsistatydinimai baigėsi, žinot kuo, tuo, kad tą atsistatydinimą paima ir priima. Koks ten auksinis žmogus bebūtum, vėliau niekada neprašot, kad grįžtum atgal. Tas pats nutiko ir su Valdemaru. Netikėtai jisai atsidūrė e, be valdžios. Metona tai, tona tai, greitai parašė, padėkojo už, už puikią tarnybą ir leido būti, e, kuo tik tai Valdemaras nori. Na, o Valdemaras e, mažai kuo, mažai kuo taip galėjo ir norėjo būti. Sugalvojo leisti opozicinį laikraštį ir tiesiog savo uh, geležinio vilko ir, ir kitų karininkijos priversti, kad jį gražintų į valdžią. Ne, nespėjo ten labai priagituoti, kaip buvo paprašytas staigiai, staigiai vykti į platelius. Ten grafo Šozelio dvaras buvo, na ir sakė, kad Valdemarai pati vieta tenai. Sijimti kokį nors mokslinį darbą. Padėjo policija greitai ir, ir paprastai išvažiuoti. Laikraščio leidimą nutraukė. Kodėl? Laiku pajuto, kad čia kažkas panašaus darosi, kaip Griniui 320, e, e, atsiprašau, šeštų metų mm, pabaigoje. Nereikia istorijos pakartojimo, jų ir, ir nepakartoja. Taigi Valdemaras atsidūrė atsiprašau, atsiprašau, Varniuose, ne Varniuose, Plateliuose atsidūrė ir tenai kurį laiką e, leido mm, savo dienas, dienas. Tiesa, neipatingai ilgai, galiausiai ir iš platelių jį pašalino. Pasiūlė važiuoti pas brolį, brolis Valdemaro buvo banko valdytojas, o tas bankas Mm, banko skyrius mm, buvo Zarasuose. Į platelius dar kartais, matote, užsukdavo ten vienas kitas žurnalistas, nei kviestas, nei prašytas, konfliktų su policija kildavo. E, matė, kad sugeba jis ten iš platelių susirašinėt, gal, gal ir šiaip įtarė, kad per nelyg arti Vokietiją gali imti, pabėgti ir dar ką padaryti. O tiksliau, hmm, Pats Valdemaras tai gal nepabėgs, bet Valdemarininkai gali jį panaudoti. Nes 30 e, metais e, net trys bandymai surenkti perversmą. Tiesa, jie tokie operetiniai, gana neaiškus mm, ir, ir gana nevykę. Daugiau šnekėjo negu ką darė. Mm, na tai, bešnekėdami mm, ir prisišnekėjo, kad, kad Valdemaras atsidūrė plateliuose. E, nes, na, taip, va, tuoj susirinksim, suvažiuosi Kauna, ten, ten visi e, vilkai, karininkai, tuoj, tuoj mes čia kažką darysime. Na ir ateina jau ta diena ir valanda, kada kažką turėtų daryti, paaiškėjo, kad čia kažkas net važiavė, kiti nepasirengė, nepasiruošė. Ai, gal atidedam, na atidėjo, vieną, antrą kartą atidėjo. Kai kurie tie perversmai, tai ten tokie gana savotiški, per žolines 30 e, metų, e, smetona, 30 metai Vytauto metai, e, Vytautas, Birutės kalnas, tai smetona į palangą atvažiuoti, ten, ten kažkokį renginį viešą ant Birutės kalno ar prie surengti turėjo, na, samokslininkai ir sugalvojo, kad ar ne, ne, nepačiupti tą progą smetoną ir nepriversti jį gražinti valdžią Valdemarą. Nepačiupo ir neprivertė. Tiesiog smetona pats nevažiavo, Klaipėdos įgulos karininkam, kurie ruošė šitą tą perversmą surengti, ėmė ir autobusą nedavė, pasakė, kad reiso nebus maršrutinio tarp, tarp Klaipėdos ir Palangos. Va, taip, gražiai perversmas ir baigėsi. Kiek tokių vykusių, nepavykusių perversmų buvo sunku pasakyti, istorikai priskaičiuoja vos ne šešis, e, bet, na, Mm, panašu, kad dalis jų tai tiesiog e, pusiau blaivių, o tiksliau pusiau girtų valdemarininkų susirinkusių kur nors e, pasikalbėjimas apie gyvenimą. Na, kita dalis e, galbūt ir tokių avantūristų, kurie iš tiesų ką nors bandytų arba galėtų bandyti padaryti. Kaip minėjau, rezultatai buvo daugiau negu apgailėtini. Rimčiausias iš tų visų tokių valdemarininkų perversmų e, vyko 34 metais, tai generolo Kubeliūno perversmas. Na, jame dalyvavo tradiciškai, kaip sakant, įprastai. Nu, antras pėstininkų pulkas, aviatoriai, dar ir karo mokyklos ten dalis. Kaipgi čia be husaro dalis ir husarų dalyvavo. E, sukėlė apie 500 e, žmonių naktį 34 mm, birželio 6 ir, ir pajudėjo. Nuskrido į Zarasus, tenai įsilaipino mm, Valdemarą į lėktuvą ir parskraidino jį į Kauną. Pats e, perversmo eiga tai turėjo būti apsupti prezidentūrą, pateikti uh, smetonai prašymą reikalavimą, kad jisai paskirtų Valdemarą ministro pirmininku. Įstrigo truputį perversmas e, dėl to, kad e, vėl toj, toj čia gatvėje e, kampinis pastatas Donelaičio ir Gedimino tenai vidaus reikalų ministerijos, policijos ir ministerija, ministerija, mokykla policijos. Na ir važiuojantis, važiuojant su, su tankais turėjo pakeliui, taip sakant, užimti e, vidaus reikalų ministerija. Atvažiavo su dviem tais Renault tankais, vienas įsilaužė į kiemą e, per vienus vartus iš Donelaičio gatvės pusės, kitas e, kitus iš Gedimino gatvės pusės, o viduje aptiko, kad tenai vidaus reikalų ministerija savo šarvuotį turi stovinti. Dar pribėgo policininkų ir, ir ten visokių su reikalais ir be reikalų Kaune buvusių, bet uniformuotų policininkų. Prasidėjo toksai idiotiškas tankų mūšis, idiotiškas, kad tie tankai tai, tai kulkosvaidžiais ginkluoti. Šarvuotis irgi su kulkosvaidžiu. Mm, ką ten vienas kitam padaryt gali, sunku ir įsivaizduoti. Policininkai su šautuvais irgi nieko ypatingo negalėjo, bet baigėsi taip, kad būdintis prie pastato policininkas davė signalą visai po policijos, taip sakant, sistemai. Susišaudimas e, kieme, na, tankų mūšis didžiausias iki tol Lietuvos istorijoje irgi nei šiaip nei tai baigėsi, kaip ten įdomiai vėliau rašė, supratė, kad yra apgauti ar suvedžioti, tie tankistai nusprendė ne, ne, nebešaudyti, ne, ne, nebekariauti. Mm, prie prezidentūros gavus signalą subėgo ir policininkai, ir prezidento apsaugos atstovai, ten apie 152 žmonės ginkluotę susirinko. Na taip, perversmininkų gerokai daugiau, jie galėtų ten šturmuoti ir ką, ką daryti, bet ne, vietoj to jie, jie vieną, antrą, trečią ulti, ne, ultimatumą, ne ultimatumą prašymą. Uh, delegacijas savo pas smetoną. Tai smetona jas priėmė, išklausė, ko nori, pareiškė, kad su tokiu banditu kaip Valdemaras jisai jokių reikalų nenori turėti ir nieko jį nepaskirs. Uh, viskas baigės tuo, kad ai, grįžkite gal į kareivinės, nieko nepersekiosim, nieko nebausime, viskas gerai. Grįžo kareivinės, nieko nepersekio, nieko nebaudė pusę dienos. O po to greitai iš aviatorių kaip nors Valdemarą atimti. Atėmė, suėmė. Teisė. Valdemarą. Tiesa, Valdemaro pozicija buvo tokia, kad nieko aš nežinau, nieko nemačiau, kažkokia atskrido, vos nepagrobė iš zarasų, aš kaip ir nieko dėtas nelabai padėjo. Apie 111 karininkų iš kariuomenės buvo pašalinti, suimti, visai teisti, ten krūvos baisiausių nuosprendžių ir iš karto pasigailėjimai labai greitai. Pakliuvo į tą mėsmalę ne tik Biliūnas, bet, bet ir Povilas Plechavičius, kurį irgi nuteisė mirties bausmė. Tiesa, ta mirties bausmė baigėsi, kad amnestavo, paleido, vėliau gražino ir, ir laipsnį, kad turėtų, ir, ir netgi pensiją gražino, kad turėtų iš ko gyventi. Panašiai nutiko ir visiems kitiem perversmo dalyviam. Bet e, kas svarbiausia buvo, tai kariuomenė ėmė valyti. Ėmė valyti nuo visų valdamarininkų, nuo visokių buvusių, nebuvusių, potencialiai manomų perversmininkų ir turbūt galima pagirti smetoną išvalę. Vietoj tos senosios karininkijos ėmė ruošti paprastus, patikimus Lietuvoje, o kartais e, ir pageidautina ir užsienyje, akademijose besimokiančius karininkus, skirti jam geras algas, e, vystyti iš jų, kaip smetonai atrodė, tautos elitą ir privystyti padarė ištikimus, be iniciatyvos, be politinių įsitikinimų, bet už tai nepavojingus nei tautininkų režimui, nei smetonai, nei ko gero ir bendrai Lietuvos Respublikai e, karininkus. Suformavo karininkų korpusą tokį, e, kuris daugiau į politiką nesikišto. Ir galit tikėt, galit netikėt, niekur jie ir nesikišo. Okupavo Lietuvą Stalinas, atėjo smetonos išauklėti karininkai, stovėjo ir žiūrėjo, kaip žūna Lietuvos nepriklausomybė. Niekas nei su ginklu, nei be ginklo pasipriešint nedryso. Net ir bėgti iš Lietuvos ir tai jau čia e, bėgo tie, kurie turėjo ankstesnių patirčių, o ne tokių hmm, iš e, karo mokyklos suolo atėję. E, tobulai išauklėjo. Mhm, galima, kaip sakiau, tik tai pasidžiaugti. Bet taip, faktiškai su 34 metų nepavykusiu perversmu be kraujo eilinį kartą e, baigėsi bet kokia tokia smetonai tiesioginį pavojų kelianti na, ginkluotą opoziciją smetonos ir tautininkų valdymui. O kokią Lietuvą sukūrė, po nedidelės kovos pertraukos pakalbėsim.